Ketvirtas skirsnis. Salietra 12 uncijų, siera 2 uncijos, anglis 2,5 uncijos, vanduo 2 uncijos. Kratos protokole buvo pažymėta, kad stalčių smarkiai atsidavė parku. Vienas mūrininkas po darbo dienos grįždamas namo netoli Austerlico tiltų ant suolo užmiršo nedidelį ryšulėlį. Ta ryšulėlį kažkas nunešė į sargybos postą. Ten jį atrišus buvo rasta du atspausdinti dialogai, pasirašyti Lotiero, daina darbininkai vieni kitis ir skardinė dėžutė pilna šovinių. Vienas darbininkas gerdamas su savo draugu paprašė, kad tas jį apčiupinėtų ir įsitikintų, koks jis užšilęs. Tasai po striuke užčiopė pistoletą. Bulvare tarp perlašezo kapinių ir sosto užkardo pačioje atkampiausioje vietoje griovyje po drožlių ir šiukšlių krūva – Vaikai žaisdami aptiko maišą, kuriame buvo forma kulkoms lieti, medinis cilindrėlis šoviniams daryti, dubenėlis su medžioklinio parako kropelėmis ir kietinis katiliukas švinui lydyti su aiškiais ištirpdyto metalo pėtsakais viduje. Policijos agentai Penktą valandą ryto netikėtai įsibrovė pas tokį pardoną, vėliau buvusi barikat merį sekcijos narių ir nukauta per sukilimą 1834 metų balandyje užtiko jį stovinti prie lovos ir laikanti rankoje šovinius, kuriuos jis tuo metu gamino. Buvo pastebėta, kad pietų pertraukos metu du darbininkai susitiko tarp Pikpiuso ir Šarantono užkardų siaurame patrulių takelėje tarp dviejų mūrinių aptvarų. Netoli smuklis, prie kurios durų paprastai lankytojai žaidžia sijamo kėgliais. Vienas tų vyrų įsitraukė iš po savo palaidinės pistoletą ir padavė jį antrajam. Įteikdamas ginklą, Jis pastebėjo, kad nuo jo suprakaitavusios kurtinės kiek atidrėkęs parakas. Jis apžiūrėjo pistoletą ir dar kiek užpylė parako ant dektuvo, po to jėdu įsiskyrė. Kažkoks galė vėliau nukautas Boburo gatvėje balandžio įvykių metu gyrėsi turys namie 700 šovinių ir 24 šautuvinius titnagėlius. Kartą vyriausybė gavo žinių, kad priemestyje visai neseniai buvo išdalinti ginklai ir 200 tūkstančių šovinių – Po savaitės buvo išdalinta dar 30 tūkstančių šovinių. Nuostabus dalykas, ne vienas jų nepateko į policijos rankas. Viename perimtame laiške buvo parašyta, netoli ta diena, kada 80 tūkstančių patriotų išeis ketvirtą valandą ryto su ginklais. Visas šis rūgimo procesas vyko viešai, beveik net galėtum pasakyti ramiai. Neišvengiamas sukilimas tyliai ruošė audrą vyriausybės panosėje. Buvo aiškiai matyti, kas tai per krizė, tuo tarpu dar po žeminė, bet jau gerai juntama. Buržuo taikingai šnekučiuodavosi su darbininkais apie tai, kas ruošiama. Vienas kitą klausdavo, na kaip sukilimas, tokiu tonu, kurio klaustų, kaip laikosi jūsų žmona. Baldų pirklys Moro gatvėje pasiteiravo, na, kadagi pradėsite. Kitas krautuvininkas kalbėjo, greit prasidės, aš žinau – Prieš mėnesį jūsų buvo 15 tūkstančių, o dabar 25. Jis siūlė savo šautuvą, o kaimynas nedidelį pistoletą, už kurį norėjo 7 frankų. Taigi revoliucinis įkarštis didėjo. Ne vienas Paryžiaus ar Prancūzijos kampelis nebuvo išimtis. Visur jautėsi jos pulso plakimas. Kaip žmogaus kūne aplink uždegimo apimtų saudinių susidaro plenelis, taip šalyje ėmė plisti slaptų draugijų tinklas. Iš liaudės bičiulių susivienimo tuo pat metu viešo ir slapto gimė žmogaus teisų draugija, kuri šitaip datavo vienai savo potvarkių. Respublikinės eros 40 metai Pliuvijozo mėno draugija, kuriai buvo lemta pergyventi prisiekusių teismo sprendimą dėl jos uždarimo ir kuri nesviruodama savo sekcijoms duodavo šios reikšmingus pavadinimus – jėtys, aliarmas, signalinė patranka – frigiška kepuraitė, sausio 21, Elgetos, Valkatos, Žygis pirmin, Robespieras, Svambalas, ateis diena. Iš žmogaus teisų draugijos išrėdėjo veikimo komitetas. Jį sudarė nekantrieji atskilusieji nuo draugijos ir bėgantieji pirmin. Kiti susivienimai telkdavosi šalininkus iš didelių pagrindinių draugijų. Sekcijų nariai skundėsi, kad jie tampomi visas pusės. Šitaip susidarė Galijos sąjunga – ir municipaliteto organizacinis komitetas. Šitaip susidarė sąjungos spaudos laisvė, esmens laisvė, liaudė švietimas, kova prieš netiesioginius mokesčius. Paskui darbininkų lygybės gynėjų draugija, turėjusi tris frakcijas lygybės gynėjų, komunistų ir reformistų, paskui Bastilijos armija, savotiška kohorta, kariškai organizuota, keturiems vyrams komandavo kapralas, dešimčiai seržantas – 20 jaunesnysis leitenantas, 40 leitenantas. Joje vienas kitą galėjo pažinti nedaugiau kaip penki žmonės. Šioje išmonėje, kur atsargumas derinosi su drąsa, rodosi glūdėjo Venecijos genijus. Vadovaujantis organas centro komitetas turėjo dvi rankas – veikimo komitetą ir Bastilijos armiją. Ištikimybės riterių legitimistinė sąjunga sėjo nesantaiką šių respublikinių susivienimų tarpe – Ji buvo demaskuota ir pašalinta. Paryžiaus draugijos turėjo atšakas svarbiausiuose miestuose – Lyone, Nante, Lilyje ir Marselija buvo savos žmogaus teisių, karbonarų, laisvųjų žmonių sąjungos. Ekse veikė revoliucinė draugija vadinama Kugurda. Mes jau esame prasitarę apie ją. Paryžiuje sen Marso priemestis kunkuliavo ne mažiau kaip Sant Antuano priemestis ir mokslo įstaigos jaudinosi ne mažiau kaip priemeščiai. Kavinė Sant Jesento gatvėje ir 7 biliardų žaigėlė Maturen San Žako gatvėje buvo studentų sueigų vietos. Abecėlis bičiulių draugija, glaudžiai susijusi su Anžero savitarpio pagalbos draugija ir Ekso Kugurda, kaip matėme, rinkdavosi Miuzeno kavinėje. Tie patys jaunuoliai susitikdavo, kaip mes jau sakėme, Korinto restoranėlėje netoli Montetūro gatvės. Tie susirinkimai būdavo slapti. Kiti, kiek aplinkybės leisdavo, būdavo vieši. Ir apie jų įžūlų pobūdį byloja šitardymo ištrauka, paimta iš vienos vėliau vykusių bylų. Kur ši draugija rinkdavosi? Taikos gatvėje. Pas ką? Gatvėje. Kokios sekcijos ten dalyvaudavo? Viena. Kuri? Manuelio sekcija. Kas buvo vadas? Aš. Jūs dar per jaunas, kad galėtumėte vienas prisimti rimtą sprendimą pulti vyriausybę. Iš kur jūs gaudavot instrukcijas? Iš centro komiteto. Kariuomenė lygiai taip pat brusdėjo kaip ir liaudis. Tai vėliau įrodė riaušės Belfore, Liunevilyje ir Epinalyje buvo dedamos viltys į 52 pulką, į 5, į 8, į 37 ir į 20 lengvosios kavalerijos pulką Burgundijoje ir pietų miestuose buvo sodinamas laisvės medis, atseit statomas stiebas su raudona kepuraitė viršuje. Šitokia buvo padėtis. Ir toji padėtis, kaip mes esame sakę pradžioje, gyviau ir stipriau buvo jaučiama Sent Antuano priemestėje negu kur kitur. Čia kaip tik ir buvo maišto žydinys. Šis senas priemestis apgyventas tirštai, kaip skrusdėlynas, darbštus, drasus ir piktas kaip pavilys, virpėjo nekantriai laukdamas ir trokšdamas sprogimo. Viskas ten brusdėjo, tačiau darbas dėl to nenutrūko. Niekas negalėtų atvaizduoti gyvo ir niūraus šio priemeščio veido. Sukrečiantis skurdas jame slypi, po mansardų stogais. Ten galima rasti ir liepsningo nuostabaus proto žmonių. O kaip tik neviltis ir protas yra itin pavojingas kraštutinybių derinys. Sent Antuano priemestis turėjo dar ir daugiau dėl ko maištauti. Jį nuolat užgriūdavo prekybinis krizės, bankrutavimai, streikai, nedarbas, reiškiniai būdingi dideliems politiniams sukretimams. Revoliucijos metu skurdas yra draugė priežastis ir padarinys. Jos mogiamas smūgis atsiliepia jai pačiai. Šio priemeščio gyventojai kupini iš didžios dorybės, slepia savyje didžiausią dvasios įkarštį, visuomet pasiruošia imtis ginklo lengvai įsiliepsnoja, irzlus, neižvelgiami, užtaisyti sprokstamąją medžiagą, atrodė tik ir laukė žiežirbos. Jei tik tai kokios kibirkštis įvykių vėjo genamos lekia per horizontą, to jau pagalvosi apie Sant Antuano priemestį ir apie grėslo atsitiktinumą, padėjusi prie Paryžiaus vartų šią kančių ir idėjų parakinę. Antuano priemeščio smuklės jau ne vieną kartą paminėtos apibraižoje, kurią ką tik skaitėme, susilaukė atgarsio istorijoje. Maištų metu čia žmonės vaidinasi daugiau žodžiais negu vynu. Čia plevena kažkokia pranašiška dvasia ir ateities emanacija, pripildanti širdis ir kelianti sielas. Antuano priemeščio užėgos panašios į Aventino kalvos tavernas, pastatytas ant Sibilės urbo, iš kurio gilumos klizdavo jo šventi dvelgsmai – Į tas tavernas, kurių stalai buvo beveik trikojai ir kuriuose buvo gerimas gėrimas, Enijaus vadinamas Sibilis vynu. Sent Antuano priemestis tautos rezervuaras. Revoliuciniai sukretimai padaro jame plyšių, pro kuriuos teka liaudė suverenumas. Šis suverenumas gali širkščiai pasielgti, jis kaip kiekvienas kitas gali suklysti, bet net ir klysdamas lieka didus – Apie jį galima pasakyti kaip apie akląjį ciklopą. Ingens, galingas latiniškai. 93 metais pagal tai, ar protus valdydavo gera ar bloga idėja, pagal tai, ar būdavo fanatizmo ar entuzijazmo diena, į Sent Antuano priemeščių išeidavo čia laukinių legionai, čia didvirių minius. Laukinių. Įsiaiškinkime šitą žodį. Kai kūrybinio revoliucijos chaoso dienomis jie pasišiaušė, apiplyšė, reumoja nuožmų žmonės pakėlė vėzdus, atstatė jėtis, kaip pašėlė leisdavosi ant seno sukristo Paryžiaus, ko jie norėdavo. Jie norėdavo padaryti galą priespaudai, galą tironijai, galą karams. Jie norėdavo darbo vyrui, mokslo vaikui, visuomenės dėmesio moteriai – laisvės lygybės, brolybės, duonos visiems, minties visiems, žemės pavertimo rojumi. Progreso. Iškamuoti lygi paskutiniosios įtūžę baisus pusnogiai su kuokomis rankose, staugdami jie reikalaudavo šio švento, gero ir švalnaus dalyko – progreso. Jie buvo laukiniai, tiesa, bet civilizacijos laukiniai. Jie inirtingai skelbė teisę, keldami siaubą ir šiurpą jie norėjo įvaryti žmonių giminę į rojų – Jie atrodė barbarai, o buvo išgelbėtojai. Jie reikalavo šviesos, patys pasislėpę po nakties kaukę. Šalia tų žmonių nuožmių ir baisių, mes su to sutinkame, tačiau nuožmių ir baisių gėrio vardan, yra kitų žmonių šypsančių, auksų įsvinėtais drabužiais, su kaspinais ir žvaigždėmis, su šilkinėmis kojinėmis, su baltomis plunksnomis, geltonomis pirštinėmis, lakuotais batais, Žmonių, kurie užsirėmė alkūnėmis ant aksomų apmušto stalo prie marmurinio žydinio, romiai bet atkakliai gina praeitį viduramžius, dieviškąją teisę, fanatizmą, tamsumą, vergyją, mirties bausmę, karą, pusbalsių mandagiai šlovindami kardą, laužą ir ešafotą. O kai dėl mūsų, tai jeigu mus verstų pasirinkti tarp civilizacijos barbarų ir civilizuotų barbarų, mes pasirinktume pirmosius. Bet ačiū Dievui tokio pasirinkimo negali būti. Nėra reikalas tačia galva šokti į bedugnę nei dėl ateities, nei dėl praeities. Nei despotizmo, nei teroro. Mes norime eiti į progresą nuo žulnių takų. Dievas tuo pasirūpins. Kelio neligumų šalinimas – tai visa Dievo politika. Šeštas skyrius – Anžo rasas ir jo padėjėjai. Maždaug apie tą laiką Anželrasas, numatydamas galimus įvykius, padarė kažką panašaus į paslaptingą patikrinimą. Visi susirinko į slaptą suėgą Miuzeno kavinėje. Įterpdamas į savo kalbą keletą pusiau mislingų, bet reikšmingų metaforų, Anželrasas tarė. Vertėtų žinoti, ką mes turime ir kuo galime pasitikėti. Norint turėti kovotojų, reikia juos paruošti. Reikia turėti kuo smokti, tai negali pakengti kai ant kelio yra bulių, praeiviams daugiau galimybių pakliūti jiems ant ragų, negu tada, kai jų ten nėra. Taigi suskaičiuokime mūsų kaimenę. Kiek mūsų? Neverta atidėlioti šio dalyko rytojui. Revoliucionieriai privalo visuomet skubėti, progresas negali gaišti. Saugokimės netikėtumo. Nesiduokime užklumpami iš netyčių. Reikia apžiūrėti visas siūles, kurias esame padarę, ir patikrinti, ar jos tvirtos. Šį dalyką mes turėsime galutinai užbaigti šiandien. Tu, kur feirakai, nueisi žvilgtilėti į politechnikus. Šiandien trečiadienis jiems laisva diena. O jūs, feji, dirstelsite į tuos, kurie glasjere, gerai? Kombeferas man prižadėjo pabuvoti pikpiuse. Ten viskas konkuliuoja. Baurelis aplankys estrapadą. Proverai, masonai pradeda vėsti. Tu mums gausi žinių apie ložę Grenel Sent Honore gatvėje. Žolį nueis į Diupiui treno kliniką ir pačiupinės medicinos mokyklos pulsą. Bosvėje pavaikščios teismo rūmose ir pasikalbės su jaunais juristais. Aš pats įmuosi kugurdos. Tai viskas tvarkoj, įterpė kurfeirakas. Ne, o kas dar? Vienas labai svarbus dalykas. Koks? paklausė kurfeirakas. Meno užkardas, atsakė Anžoirasas. Anžoirasas truputį patylėjo kažką mąstydamas, paskui vėl prabėlau. Prie meno užkardo gyvena marmurininkai, tapytojai, skulptorių mokiniai. Tai entuziastiški vyrai, bet linkia atvėsti. Aš nežinau, kas jiems darosi jau kuris laikas. Jie galvoja apie kažką kitą. Gesta. Leidžia laiką loždami domino. Būtinai reikėtų pas juos nueiti ir su jais pasikalbėti truputį, bet griežtai. Jie renkasi pas Risšfe. Jos ten galima rasti tarp 12 ir 1 valandos. Reikėtų nupūsti plėnis nuo tų žaryjų. Aš tikėjausi, kad tai padarys tas įsiblaškėlis, Marijus, aplamai tai geras vyrukas, bet nebesirodo. Man būtinai reikalinga žmogus meno užkardui, bet daugiau neturiu ne vieno. O aš, tarė Granteras, juk aš čia, tu, aš, tu mokysi respublikonus, tu principų vardu įkvėpsi ugnį atšalusią širdis, kodėlgi ne? Orgi tu kam nors tinki, bet aš lyg ir norėčiau būti ko nors naudingas, atsakė Granteras. Tu nieko netiki. Aš tikiu tave. Granterai, ar gali man padaryti paslaugą? Kokią tik nori, net batus tau nuvalysiu. Gerai, tai nesikiški mūsų reikalus, siurp savo absentą. Tu nedėkingas Enžolrasai. Tai tu manai, kad galėtum nueiti į meno užkardą, sugebėtum tą padaryti? Aš sugebu nusileisti grė gatvę, pereiti per Mišelio aikštę, paskui strižai per pono princo gatvę, patraukti Vožiraro gatvę, praeiti pro karmelitus, pasukti Jasaso gatvę, pasiekti Šerš Midy gatvę, praeiti karo tarybą, leisti senųjų Tuilery gatvę, peršokti bulvarą, pažingsniuoti meno plentų, pereiti per užkardą ir įeiti pas ryšve. Tatai aš galiu ir mano batai gali. Ar tu nors truputį pažįsti tuos draugus pas ryšve? Nelabai, tik mes tuiname vieni kitus, o ką tu jiems pasakysi – Aš su jais pasikalbėsiu apie Robespierą pavelnių, apie Dantoną, apie principus. Tu, aš, tik tai niekas manęs nevertina. Bet kai aš įmosi reikalo, tada saugis. Aš esu skaitęs priudoma, man žinoma visuomenė sutartis. Aš atmintinai moku antrųjų metų konstituciją. Nuoroda. Visuomenė sutartis 1762 metai. Garsus Ruso veikalas. Daugelis jo tezių sudaro pagrindą vadinamai antrųjų metų konstitucijai, kurią 1793 metais priėmė Jakobinų konventas. Nuorodos pabaiga. Vieno piliečio laisvė baigėsi ten, kur prasideda kito piliečio laisvė. Gal tu mane laikai nemokša? Aš turiu stalčiuje seną asignaciją. Čia turime omenyje 1793 metų asignaciją. Žmogaus teisės liaudės suverenumas velniai rautų. Aš net esu truputį ebertistas. Nuoroda ebertistas, ebero pasiekėjas, eberas, kordelierų klubo galva, žemutinių liaudės loksnių vadas pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos metu. Nuorodos pabaiga. Galiu su laikrodžiu rankoje šešias valandas pagrečiui paistyti nuostabius dalykus. Būk rimtesnis, tarė Anžolrasas. Aš ne tik rimtas, aš nuožmus. Anželrasas pagalvojo valandėlį ir padarė apsisprendusio žmogaus gestą. Granterai, tarė jis rimtai, aš sutinku tave išbandyti. Eik į meno užkardą. Granteras gyveno mebliuotose kambariuose visai prie Miuzeno kavinės. Jis išėjo ir po penkių minučių sugrįžo. Buvo nuėjęs namo apsvilkti robespieriškos liemenis. Raudona, tarė įsijėjęs įdėmiai žiūrėdamas į Anželrasą. Paskui tvirtai prispaudė delnų prie krūtinės ryškiai raudonus liemenis atlapus – ir priejas prie Anželraso pašnipždėjo jam jausi, būk ramus. Po to ryštingai užsimaukštino ant galvos krybelį ir išėjo. Po ketvirčio valandos Mizeno kavinės užpakalinė patalpa buvo tuščia. Visi abecėlės bičiuliai įsiskirsti vykdyti kiekvieną savo darbo. Anžel Rasas, kuris pasiliko savo kugurdą, išėjo paskutinis. Paryžiuje gyvenantieji Eksokų gurdos nariai tuomet susitikdavo įsislėnyje, vienoje iš apleisto akmens kaldyklų, kurių taip gausutoje Paryžiaus pusėje. Anžoras žingsniuodamas į susitikimo vietą mintise perkratinėjo visą padėtį. Įvykių rimtumas buvo akivaizdus. Kai faktai, tam tikros slaptos visuomeninės lygo ženklai vystosi lietai, mažiausia komplikacija juos sustabdo ir supainioje. Šis reiškinys griuvimo ir atgimimo šaltinis – Anželrasas po tamsių ateities apdangalų išvelgė spindulingą pakilimą, ką gali žinoti. Galbūt valanda artėjo. Liaudis vėl atsikovojanti savo teisės, koks puikus vaizdas. Revoliucija vėl didingai užvaldys Prancūziją ir pareikš pasauliui. Tesinys rytoj. Anželrasas buvo patenkintas. Žaizdras dvelkė karščiu ir tą pačią akimirką per Paryžių driekėsi paroko takelis. Jo bičiuliai įsibarstė po visą miestą. Mintise jis derino filosofišką ir jaudinamai nuo širdų kombefero iškalbingumą su kosmopolitišku feji entuzijazmu, su kurfeirako įkarščių, baorelio juoku, žano pruvero liūdėsių, žoly mokytumu, bosiuje sarkazmais. Visą tai panešėjo elektros traškėjimą, žiežirbuojantį visur aplinkui. Visi dirba. Rezultatas tikriausiai atitiks įdėtas pastangas. Tas gerai. Ir čia jis prisiminė Granterą. Tikrai sakant, tarį savo, meno užkardas man beveik pakeliujo, jeigu aš nueičiau pas Rišfe. Pažiūrėkime, ką daro Granteras ir ką jis nuveikė. Vožiraro varpinėje mušė pirmą valandą, kai Anžorasas priejo prie Rišfe užeigėlis. Žengęs vidun paleido duris, kurios jam tvojo į nugarą, susinėrė ant krūtinės rankas ir apžvelgė patalpą pilną stalų, žmonių ir tabako dūmų. Šitame rūke greudėjo kažkino balsas, tarpais nekantriai pertraukiamas kito balso. Tai Granteras ginčijosi su savo priešininku. Granteras ir kažkokia žmogista sėdėjo prieš priešiai su stalo iš Margo Sent Anos marmuro, nusėto domino kauliukų žvaigždynais, jis daužė kumščių marmurą ir Anželraso štai ką išgirdo. Dvi šešiakės, keturakė, keulė aš tokios nebeturiu, tu žuvęs, dviakė šešiakė, triakė, akis, man dėti, keturakė, kažinkai bus, tau. Padariau baisę klaidą, tau gerai, penkiolika, dar septynios. Dabar turiu 22, susimastęs, 22. Tu nelaukiai dviejų šešiakių. Jei būčiau jas padėjęs iš pat pradžių, visas žaidimas būtų jas kitaip. Dviakį, akis, akis, kągi, penkiakį. Aš neturiu, bet juk tu ją rodos padėjai. Taip. Balta, Bet ir sekasi jam, taip tau pasisekė, ilgas mąstymas, dvi akį, akis. Nei penki akis, nei akies, nelabai tau malonu. Domino, velniai tave nujotų. Antroji knyga. Eponina. Pirmas skyrius Vieversėlio laukas. Marijus matė netikėtą įvykio atomas gažabangose, ant kurių pėdsakų jis buvo užvedę žaverą. Bet vos tik žaveras išėjo iš lušnos ir trimis fijakrais įsigabeno savo belaisvius, Marijus irgi išglūdino iš namų. Dar buvo tik 9 valandos vakaro. Marijus nuėjo pas Kurfeiraką, ilgą laiką buvęs neišjudinamas latinų kvartalo gyventojas, dabar Kurfeirakas politiniais sumetimais įsikėlė gyventi į stiklo gatvę. Šitas kvartalas buvo iš tų, kur tais laikais mielai prisiglausdavo sukilimas. Marijus tarė Kurfeirakui, atėjau pas tave nakvoti – kur Feirakas ištraukė iš lovos vieną iš dviejų savo čiužinių, patys ant žemės ir atsakė, štai. Kitą dieną septyniomis ryto Marijus parėjus savo lūšną užsimokėjo nuomą ir skolas poniai Bugon, liepė sudėti rankinius ratukus savo knygas, lovą, stalą, komodą bei porą kėdžių ir išvyko nepalikęs adreso. Netrukus atėjo žaveras paklausinėti Marijaus dėl vakardienos įvykių, bet rado tik ponę Bugon, kurį jam pranešė įsikrausti. Pone Bugon buvo įsitikinusi, kad Marijus irgi kiek pritapęs prie naktį suimtų vagių. Kas būtų galėjęs pamanyti, šaukė jį, šnekėdama su kvartalo durininkimis. Toks kuklus jaunuolis, tačiai mergaitė ir tiek. Dėl dviejų priežasčių Marijus taip greitai pakeitė būtą. Visų pirma, dabar jis bjaurėjosi namais, kuriuose iš taip arti pamatė visų šlikščiausią ir nuožmiausią suklestėjusio socialinės šlikštinės pavidalą, nedorą skurdžių, kuris turbūt baisesnis už nedorą turčių. Antrais nenorėjo dalyvauti jokioje byloje, kuri aišku bus neišvengiama ir liūdyti prieš Tenardiją. Žaveras tarė, kad jaunuolis, kurio vardo jis neįsidėmėjo, pabūgo ir paspruko, gal ir visai negrįžo namo tų žabangų metu. Vis dėlto jis šiek tiek jaunuolio paieškojo, bet jam taip ir nepavyko jo surasti. Praslinko vienas mėno, paskui antras. Marijus vis dar gyveno pas kurfeiraką. Iš vieno jauno advokato, kuris nuolat buvodavo teisme, jis sužinojo, kad Tenardie kalinamas vienutėje. Kiekvieną pirmadienį Marius per Forso kalėjimo raštinę perdodavo Tenardie penkis frankus. Marijus, nebeturėdamas pinigų, tuos penkis frankus skolindavus iš kurfeirako. Pirmą kartą gyvenime jis skolinosi pinigų. Tie reguliariai skolinami penki frankai tapo dvigubą myslę – kurfeirakui, kuris juos duodavo, ir tenardie, kuris juos gaudavo. Kam jie galėtų būti, galvodavo kurfirakas, iš kur jos galėčiau gauti, klausdavo save tenardyje. Tačiau Marijus buvo labai prislėgtas. Viskas tarytum vėl nusileido į pogrindį. Priešai save jis nieko nebematė, jo gyvenimas vėl nugrimzdo į paslaptį, kurioje jis apgraibomis klaidžioje. Vieną akimirką toje tamsumoje visai arti, jis vėl buvo išvydęs jaunąją merginą, kurią mylėjo senuką, kuris turėjo būti jos tėvas, tas nežinomas būtybės, kurios sudarė vienintelį jo gyvenimo prasme ir vienintelę viltį šiame pasaulyje. Ir tą akimirksnį, kada jis tarėsi juos pagausęs, kažkoks pustelėjimas juos nusinešė. Net nie mažiausio tikrumo ir tiesos kibirkštėlė neįskilo iš to baisaus sutrenkimo. Net spėlioti nebuvo jokio pagrindo. Jisai nebežinojo nei vardo, kurį tarėsi žinas, tikriausiai net ne Ursulį, o vieversėlis tik tai pravardė, o ką galvoti apie senuką – Ar iš tikrųjų slapstosi nuo policijos? Marijus prisiminė baltaplaukį darbininką, kurį buvo sutikęs netoli invalidų namų. Dabar jam pradėjo rodytis, kad tas darbininkas ir ponas Leblanas tas pats žmogus. Vadinasi, jis persirenginėjo. Tas vyras atrodė didviris, bet antra vertus buvo kažkoks nesuprantamas. Kodėl jis nesišaukė pagalbos, kodėl pabėgo. Ar tai jaunosios merginos tėvas, ar ne? Pagaliau ir iš tikrųjų tai tas žmogus, kurį ten ar jie tarėsi pažinęs – Ar Tenardie negalėjo apsirikti? Tiek neįsprendžiamų problemų. Dėl viso to tiesa mergina iš Liuksemburgo sodo niekiek nenustojo savo angeliško žavumo. Skaudi gėla kamavo Marijų, širdį degino aistra, o akis dengė tamsa. Jis kartu jautis ir stumiamas ir traukiamas, o todėl negalėjo pasijudinti. Viskas išnyko, liko tik meilį. Jį net apleido meilis instinktas, kuris kartais staigiai apšviečia protą. Paprastai toji liepsna, kuri mus degina – Draugė mums šiek tiek ir nušviečia, paskleidžia išorėje truputį šviesos, kuri mums parodo kelią. Marijus jaunė negirdėjo šių slaptų aistros patarimų. Nieko met jis savo nebesakė, o jei nueičiau ten, jei pamėginčiau štai ką. Toji, kurios jis nebegalėjo daugiau vadinti Ursule, žinoma, kur nors buvo, bet niekas nerodė Marijui, kur būtent reikėtų jos ieškoti. Visą jo gyvenimą dabar buvo galima nusakyti keliais žodžiais – Visiškas netikrumas nepermatomuose rūkuose. Pamatyti, pamatyti ją, jis troško to, bet jau nebesitikėjo sulaukti. Be viso to vėl grįžo skurdas. Marijus jautė čia patų savo nugaros jo žvarbolsavimą. Dėl tų visų sukrėtimų jis jau seniai metė darbą, o niekas nėra taip pavojinga, kaip nutraukti darbą. Tai dingstantis įprotis. Įprotis, kurį lengva prarasti, bet sunku susigražinti. Tam tikras svaingumas yra geras dalykas, tai lyg nusaiki narkotiko dozė. Jis nuramina veiklaus proto draugį neretai smarkų ir sukelia dvasioje minkštą vėsų rūką, kuri švelnina per daug aštrius grinosios minties kontūrus, vienur kitur užkaišioja spragas ir tarpus, susieja atskiras idėjų grupės ir aplygina jų kampus. Tačiau per didelis svajingumas viską užtvinda ir paskandina. Vargas proto darbininkui, kuris palikęs minties aukštumas, leidžia savo atsiduoti svajoms. Jis tarėsi lengvai atsigosęs ir įtikinėja save, jog tai galų galia tas pats. Klaida. Mintis yra proto darbas, svaja proto goslybė. Mintis maistas, o svaja nuodai, ir jų painioti negalima. Marijus, kaip skaitytojas, prisimena nuo to ir pradėjo. Aistra netikėtai pagavo jį ir galų gale nubloškė į chimero pasaulį, beprasmišką ir bedugni. Tokiu atveju žmogus išeina iš namų, kad galėtų pasvajoti. Tingus mėginimai gyventi. Siautingas ir stovintis armuo, o darbui mažėjant poreikiai didėja tai dėsnis, natūralu, kad žmogus apimtas svajonių yra išlaidus ir silpnavalis.